بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعد از بحث رسالت رسول الله صلی الله علیه و شد مؤلف موضوع عوض میکنه و میره خصوصا آخرین آیه‌ای که خونده شد ثم انکم یوم القيامة عند ربکم تختصمون سبس روز قیامت شما برای حساب و کتاب خواهید اومد رو پیش خداوند از اینجا از این تکه آخر رفت به موضوع موضوع همین آیه همین قسمت از آیه و آنم روز بعد روز رستاخیز روز نشور روز حشر روز قیامت های متعدد دارد حتی خداوند در قرآن هم روز نامهای متعدد روش دارد گذاشته روز الیوم الاخر که دیگه بعد از اون دیگه روز دیگری نیست آخرین روز یا خداوند اسمش گذاشته الحق القارع الطام اینها همه های روز قیامت و الناس اذا ماتوا یبعثون مردم اگر بمیرن دوباره روز رستاخیز دوباره از قبر بیرون خواهد شک نکنید که شما پس از اینکه مردید دوباره مبعوث خواهی شد دوباره از قبرها قبرهایتون دوباره بیرون خواهید اومد و دلیل بر این مسئله فرمودی خداوند و دلیل قوله تعالی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى منها خلقناکم از زمین یعنی شما را خلقت کردیم که آدم علیه السلام بود که خداوند او را از خاک زمین او را آفرید و فیها نعیدکم و به زمین همه شماها را برخواهیم گشت گردان و منها نخرجکم طرفا اخرى و بعد دوباره یعنی شما وقتی که شما خلقتتون کردی از همین زمین شما را دوباره به همین زمین برمیگردونیم با مردن و دوباره با زنده کردن در روز رستاخیز شما را از اون قبرها بیرون خواهیم آورد این از مثالهای خداوند بر اثبات روز قیامت مثالهای مثالهایی که خداوند میزنه در قرآن برای اثبات روز قیامت زیاده یکی از اون مثالها اینه شما جنستون از همین خاکه جنستون از همین خاکه آدمی که خلقت شده شما یکی از جنستون خاکه میمیرید همین خاک میشید همونطور که شما چیزی نبودید از خاک وجود اومدید باز بار دیگر از همین خاک شما دوباره شما دوباره به وجود خواهید اومد درسته همونطور که شما الان به وجود اومدید شما که خدا را شما از خاک خلق نکردید از نطفه بودید آدم بود از خاک بود ولی که خداوند از جنس همین خاک ما را خلق کرد همونطور که آدم از جنس خاک بود همونطور ما را خلق کرد سپس دوباره برمیگردیم این خاک سپس دوباره از همین خاک دوباره بیرون خواهیم اومد حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون این آیه الان من خوندم گفتم کدها و رمزهایی که خداوند داره در قرآن برای اثبات روز قیامت زیاده که عقلا و نمیدونم از اون فهمیدگان میدونستن که منظور خطاب, خطاب منظور خطاب خداوند چیه منظور این آیات چیه راهها و روش های خداوند در اثبات روز قیامت زیاده یکی این بود یکی هم اینه اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون آیا فکر میکنید بیهوده خلقت شدین یعنی شما به شما چش داد گوش داد بیایید بفهمید پیامبران هم فرستاد همینطور بیهوده علکی خداوند کار بیهوده انجام میده کار علکی رو انجام میده کاری که هیچ فایده و سودی ثمره‌ای نداشته باشه اف حسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون من شما باز نخواهید پس چون کار ما با حکمت بوده با دلیل و منطق بوده چون ما این کارو کردیم یعنی خدا میگه من این کارو کردم با دلیل و حکمت بوده هدفی داشتم در خلقت شما و پیامبران رو برای شما فرستادم پس به همون دلیلی که یعنی شما بیهوده نبودید شما پس باید دوباره بر بگردید و حساب و کتاب بشید و شما شما باید بیایید روز قیامت پاسخ اعمالتون بدید و قوله تعالی والله انبتكم من الارض نباتا این مثال دیگه هست بعد اثبات روز قیامت اما ما دو داشتیم این سومیش والله انبتكم من الارض من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله انبتكم من الارض خداوند شما را مثل اون نباتی که میبینید اون دونه‌ای که میبینید اون نهالی که میبینید دونه نهال چگونه اون نهال از اون دانه از زمین بیرون میاد شما هم همینطور والله انبتكم من الارض نباتا شما هم همینطور سبز شدید الان از همون نطفه شما ساخته شدید از همون منی و اسپر شما ساخته شدید ثم يعيدكم فیها سپس به همون زمین شما را برپا گردون و یخرجکم اخراجا و روز رستاخیز شما را دوباره برخواهد گردون شما را مبعوث خواهد کرد بحث چیه؟ بحث اینه که همونطور که درخ نب... مثال نبات را میزنه انسان را تشبیه به نبات و درخت میکنه نهال میکنه همونطور که اون دانه خشک نهال و درخت شد و شما هم از اون نطفه و تبدیل به یک انسان شدید از جنس خاک دوباره به همون خاکم برخواهید گشت و سپس دوباره خداوند شما را زنده خواهد کرد از همون زمین همونطور که سرزمین خشک و برهود امسال بارون میباره سرسبز میشه سپس میمیرن دوباره سال بعد دوباره سرسبز میشن شما هم همینطورید و بعد البعثی محاسبون و مجزیون اعمالهم و دلیل قول تعالی لیجزی الذين اساؤوا بما عملوا یجزی الذين احسنوا بالحسنى بعد از روز بعث یعنی بعد از اینکه حش شدید از قبهاتون بیرون اومدید مجازات میشید به اعمالشون کفار حالا بعضی گفتن که حساب و کتاب میشن بعضی ها گفتن حساب و کتاب نمیشن استدلال کردن به فرموده خداوند و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اعمالشون رو خداوند اعمال کفار رو میگه هباء منثور پوچ قرار دادیم هیچی نیست عمل ندان در روز قیامت بعضی گفتن که نه حساب و کتاب میشن اما مسلمانان سه دستن مسلمانان در بحث حساب و کتاب روز بحث روزی که ما حساب و کتاب و بعد البعث محاسبون حساب و کتاب سنوه مؤمن در روز قیامت ما سه داریم یک مؤمنی که اصلا حساب و کتاب نمیشه اصلا محاسبه نمیشه من غیر حساب ولا عذاب اون افتاد هزار نفری که وارد بهش خواهند شد بدون عذاب و حساب حساب نمیشن که عذاب ببینن رسول الله صلی فرمودن افتاد هزار نفر وارد بهش میشن بدونی که عذاب ببینن و حساب بشن فرمودن کی هست یا رسول الله قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون اونهایی که طلب رقیه نمیکنن نمیگن شیخ بیا روم بخون یا فلان روم بخون خودشون رقیه میکنن خودشون رو با قرآن ولا یکتبون داغ نمیذارن همینطوری بیهوده ولا یتسیرون و بدبین نیستن تشاؤم نمیکنن بدبینی نمیکنن حالا تطیر در زمان قدیم اینطوری بود که مثلا موی پلکشون یا بال پرنده میذاشت کف دستشون اگر این ورف خوبه این و خوب نیست مثل این ما زیاد داریم در جامعه امروز مثلا کلاس چای یا مثلا نمیدونم غوری اگر طرف یه نفر بود میگن که ها دعوا میشه یا کلید به هم نزن یا چهارسنه مثلا ناخن این همه تطیره از انواع تشاؤم ها و بدبینی ها که رسول الله که افساد هزار نفری که این خصلت رو هزار که وارد بهش میشن بدون حساب کسانی که چی این خصلت ها رو ندارن و کمال توکل و اعتماد بر خداوند و علی ربهم یتوکلون این دسته اول دسته دوم کسانی که حساب میشن ولی که حسابشون یسیره اندکه اندک حساب میشن فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا حساب میشه ولی حسابی کم و کسان دیگرم دسته سوم کسانی که حساب میرن و حساب مناقشه اونجا مناقشه نمیشن یعنی که بس بحث بشن چرا این کار کردی چرا اون نکردی حسناتشون ترجیح پیدا میکنه بر عادشون ولی کسانی دیگر بدیهاشون ترجیح پیدا میکنه بر خوبیهاشون بدیهاشو خوبی به ترجیح پیدا میکنه بر خوبیهاشون مثل حدیث مفلس اتدون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دینار مفلس کسی هست که درهم و دینار نداره فرمودن رسول المفلس من امتی من یاتی یوم بحسنات و وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا به یکی فوش داده به دیگری کتک زده و دیگری را کشته فیاخذ هذا من حسناتی و هذا من حسنات این از حسناتش میگیره اینم از حسناتش میگیره تا اینکه از حسناتش چیزی نمونه حسناتی مثل کوه ورده با خودش ولی که همه از بین میره ثم خدا من هم دیگه بعض از های اون اشخاص گرفته میشه در کفه ترازی این شخص گذاشته میشه ثم یکب و فرنار با گناهان دیگران عذاب خواهد دید پس این دسته سوم مؤمنی سه دسته کسانی حساب نمیشن اصلا کسانی حساب میشن مناقشه نمیشن و کسانی که دیگر حساب میشن و مناقشه میشن که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب کسانی که مناقشه بشن بدیهاشون برتری پیدا بکنه حق دیگران رو ضایع کرده باشن اونها اگر حسناتی نداشته باشن که پاسخگو بشن و جایگزینش بکنن اونها هستن که چی اونها هستن مثل این شخص مفلس که مستحق عقوبت خدا و عذاب خدا هستن که عذاب خدا رو باید بکشن سپس وارد بهش بشن چون مؤمنن لیجزی الذین اساءوا بما خداوند روز بحث را گذاشته چون بیهوده نبوده چون بیهوده نبوده پس اونجا باید مجازات و پاداش باید باشه لیجزی الذین اساءوا مجازات برای کسانی که اساعت کردن و گناه مرتکب شدن شرک و گناه و کفر و معصیت و بدعت مرتکب شدن بما عملو و یجزی الذین احسنوا بالحسنى و کسانی که نیکی کردن پاداش به اونها بده ومن كذب قال المؤلف رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر لا کسی روز نشور و قیامت را انکار بکنه کافر شده و دلیل قوله تعالی زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا گمان و ادعای مشرکین و کفار بر این بود که دیگه روز قیامتی نیست روز رستاخیزی نیست پس اگر ما بگیم که روز رستاخیزی نیست ما هم کافر شدیم مثل اون کفاری که این چنین چیز را انکار شدن و انکار کردن قل بلا و لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قسم گوگوی محمد قسم میخورم به پروردگارم که روز قیامت هممون مبعوث میشیم و سپس خداوند اعمالمون را بهمون نشون میده و ذلك علی الله یسیر و برای خداوند رستاخیز کردن و از قبل بیرون آوردن راحت و آسونه همونطور که ما را خلقت کرد آسون بر خداوند باز برگردوندن هم آسون تره و ارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة, حجة بعد الرسل خداوند تمامی پیامبران را برای بشارت و انذار فرستاده اینها دین خدا که الان ما داشتیم از تو انواع توحید و از دین اسلامی که خداوند برمون تکلیف کرده تمامی پیامبران به سوی همین فرستاده شدن هرچند که شاید در فروع عبادت ها شاید مختلف باشن رسلا مبشرین و منذرین بشارت و انذار دعوت از این دو قسمه بشارت و انذار پرهیز دادن و توصیه کردن تصفیه و تربیت پاکسازی و, و ساختن این دوتا مهمه انسان باید خودشو از اون آلودگی ها پاک بکنه و سپس خودشو چنانچه که خدا میخواهد باید بسازد پیامبران خداوند همشون فرستاده شدن که بهمون بگن از چی خودمون رو پاک بکنیم و بشارت بدن ماها را در ازای اون نیکی هایی که خداوند ما را تکلیف کرده که در مقابل اون در ازای اونها ما پاداش خواهیم لا یکون تا اینکه دیگه با این بشارت و انذار به خاطر این بوده که دیگه در روز قیامت دیگه دلیلی نداشته باشید شما نگید که دیگه پیامبری خداوند نفرستاده بله این ادله ها این براهین این مدارک من پروردگار میگه و این وحی هست که من کردم بر پیامبرم در روز قیامت دیگه شما عوض ندارید فردا ای بندگان من فردا نگید که نه کسی رو نفرستادی بهمون نگفتی این گفتار من این دعوت پیامبران من و این حقی که من بهتون بیان کردم دیگه فردا در روز در, در, در اولین مرحله از قیامت و اونم در قبل از همونجا که شده تا روز قیامت که ترازوهای اعمال خواهد همه همتون اونجا حساب و کتاب میشید همتون محاسبه خواهی شد از همون قبری که توش خوابونده شدیم به منکر و نکیر میان بر سرمون اونجا منکر و نکیر میان سوال میپرسن دین چی بوده پروردگار کی بوده پیامبر کی بوده این بشارت و انذار رسلا مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل تا اینکه دیگه حجتی دیگه بهانه‌ای نداشته باشید بهانه ای نداری اگر پاسخ ندی خودت کردی و خودت پس دنبال پاسخت باش که در روز قیامت سوال خواهی شد و اولهم نوح علیه السلام اولین پیامبری که خداوند نی یعنی صاحب رسالتی که خداوند فرستاده که با یک رسالت و شریعت خاصی اولی اولین صاحب شریعتی شرایطی که خداوند فرستاده نوح بود علیه السلام گفته شده پیامبر نوح بوده و نوح آدم بوده اولین پیامبر و اولین رسول و پیامبر الله هرچند که فرقها و هایی در بحث فرق بین نبی و رسول گفته شده که اینجا جاش نیست اون چیزی که برای ما مهمه اینی که نوح علیه السلام وقتی برای بشارت و انذار فرستاده شد که مردم در گمراهی افتاده بودند وقتی که مردم اومده بودن مرده میپرستیدن نوح با یک رسالت و یک تشریعی اومد که امتش را تحذیر بده و هشدار بده از اون شرکیاتشون و دستور بده به خود عبادات خداوند یکتا و اولهم نوح علیه السلام از اون پیامبران و آخریشون محمد صلی الله علیه و سلم و آخرهم محمد صلی الله علیه و سلم و الدلیل علی ان اولهم نوح علیه السلام قوله تعالی ان اوحینا الیک كما اوحینا إلى نوح والنبيين من بعده ما بر تو وحی همونطور که بر نوح و پیامبران بعد از نوح برش برشون وحی کردیم پس تمامی پیامبران بعد از نوح اومدن این وجه استدلالی هست که اینجا مؤلف میکنه به اینکه اولین پیامبران نوح بوده علیه السلام و کل امت بعث الله الیها رسولا من نوح الى محمد صلی الله علیه و صلی الله علیهم و سلام علیهم همه همه امت ها براشون خداوند پیامبری فرستاده از نوح تا محمد صلی الله علیه و سلم یامرهم بعباده الله وحده که تمامی اون پیامبران دستور میدادن تمامی بشریت که در زمان خودشون بودن به یکتاپرستی به عبادت الله وحده و ینهاهم عن عبادت الطاغوت و اونها را پرهیز میدادن از طاغوت پرستی و از عصیان خدا و دلیل قوله تعالی ولقد بعثنا في كل امه رسولا در هر امتی پیامبری فرستادی ان اعبد الله و اجتنبوا الطاغوت نف و اثبات همون که ما در کلمه توحید داشتیم لا اله الا الله لا اله نفی طاغوت هر چیزی غیر از خدا پرستیده میشه اطاعت میشه پیروی میشه میخواد ابلیس بشه میشه میخواد شیخ طریقت باشه میخواد هر دیانتی دیگه باشه هر چیزی که از حدش تجاوز بکنه طغیان طاغوت از طغیانه اون چیزی که از حد تجاوز بشه در, در تقدیسش در پرستشش در اطاعت از اون اطاعت مطلق مال خداونده پرستش مال خداونده حق نداریم کسی غیر از خداوند رو بپرستید هر کسی پرستیده بشه اون پرستش باطله اون پرستش شرکه انا اغنى شرکای عن شرک و خداوند میگه من غنی ترین شما از شرکم من عمل عملا اشرک معي فيه غیری ترکته و شرکه کسی عملی رو انجام بده مرا شریک اون عمل قرار بده با کسی دیگه خودش رو شرکش رها میکنم هرچند که این حدیث در شأن ریا هست ولی که در بحث شرک اکبرم هم اینطور خداوند مشرک و شرکش رها کرده پس تمامی پیامبران دعوتشون به سوی توحید بوده ان اعبدوا الله الا الله ان اعبدوا الله اثبات واجتنبوا الطاغوت نفی لا اله این تفسیر که بهترین تفسیری که ما میتونیم روی کلمه توحید داشته باشیم از دعوت انبیا با توجه به این آیه هست که دعوت همه انبیا بوده و لقد بعثنا فی كل امه رسولا ان اعبدوا الله و واجتنبوا الطاغوت معنای حقیقیه کلمه توحید با توجه به این آیه چی هست لا معبود بحق الا الله هیچ معبودی نیست که بحق حق پرستیده بشه جز خداوند ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل خداوند به حق و غیر از خداوند باطله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والایمان بالله بر بندگان این اینو فرض کرده کفر به طاغوت و ایمان به الله قال ابن قیم رحمه الله تعالى تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ابن قیم رحمه الله میگه طاغوت اون چیزی که از حد تجاوز بشه از حدش یعنی اون چیزی که مجاوزت از حد بشه تجاوز بشه از یعنی در, حدود خودش از, از حدود خودش او رو خارج بسازی، چی میخواد معبود چی میخواد مطبوع چی میخواد یعنی اون چیزی که معبودی هست که ما او رو میپرسیم حالا میخواد پیامبر خدا باشه میخواد نمیدونم یک صالحی باشه اولیای خدا باشه بخوام او را معبود قرار بدیم خودش بنده هست ولی که ما او را معبود قرار بدیم معبود او مطبوع، اون کسی که اتباع بشه ازش پیروی بشه ازش در حلال و حرام اتخذوا احبارهم و رهبانهم همه لحظه اینا ما قبلا داشتیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله که بن حاتم تایی ما گفت یا رسول الله ما اونها رو نپرسیدیم رسول الله صلی الله علیه و فرمود مگر اونها که حلال میکردن چیزی که خدا حرام میکرده حلال نمیکرد گفت آری فتلک عبادتهم این عبادت اونها هست بس پیروی کردن از یک شخصی از عالمی با هوا و هوس بدون دلیل و برهان اطاعت کردن پیروی کردن من او متبوع او مطاع کسی اطاعت بشه از ولی امری اطاعت بشه در معصیت خالق مثل اون صحابی که اومد آتشی برپا کرد و گفت صحابه وارد بشه صحابه گفت ما وارد نمیشیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لو دخلوه ما ما خرجوا منه او كما قال عليه الصلاه والسلام اگر وارد اون آتش میشدن دیگه هیچ وقت خارج نمیشدن چرا چون عصیان خالق در خودکشی کردن دستور داد که صحابه برن وارد آتش بشن خاص امتحانی بکنه منظور چی بوده الله اعلم ولی که رسول بعد از اینکه برای قضاوت پیشش اومدن فرمودن اگر وارد اون آتش میشدید عصیان خدا را میکردید به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق در معصیت خداوند حق نداریم در معصیت خالق حق نداریم از مخلوق پیروی بکنیم اگر پیروی کردیم اونجا هست که ما دچار شرک شدیم در طاعت چون شرک چهار نوع داریم ما شرک در نیت و ارادت داریم شرک در طاعت داریم شرک در محبت داریم و شرک در عبادت همه اینها برای خودش ادله هایی داره که که اینجا جاش نیست که ما بحثش بکنیم هر کدوم از اینها اگر از حد تجاوز بشه ما اجتناب از طاغوت نکردیم دوری از طاغوت نکردیم و طواغیت و کثیره طاغیت زیادن رؤوسهم خمسه پنج تا از سرانشون ابلیس لعنه الله اولیشون ابلیس و من عبده و هو راغم و کسی که پرستیده بشه و راضی باشه چرا گفت کسی که پرستیده بشه و راضی باشه به خاطر بس انبیا چون پیامبران خداوند مثل رسول الله صلی الله علیه و یا عیسی یا موسی پرستیده میشن ولی که خودشون راضی نیستن اونها تاغوت نیستن پس سباقی زیادن ابلیس و کسی که راضی باشه او را کسی بپرسته و من دع الناس الى عبادت نفسه و کسی که دعوت بده مردم او را بپرستن مثل نمرود و فرعون و من ادعا شیئا من علم الغیب کسی که ادعای علم غیب بکنه ادعای علم غیب مثل کوهان مثل صاحب و جادوگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اتا کاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل محمد ساحر و کاهن چون ادعای غیب میکنه رسول الله میفرمایند کسی که نزد کاهن و عرافی بره پیش جادوگری بره کسی که از غیب خبر میده کافر شده بر آنچه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده اینها طاغوتن بر حذر باشید از این طاغوت واشتن به طاغوت و من حکم به غیر ما انزل الله و کسی که حکم به غیر ما انزل الله بکنه کسی که حکم به غیر ما یعنی راضی باشه به حکم غیر خدا حالا چی میخواد راضی باشه چی میخواد حکم بکنه حکم تنها این نیست که مثلا حاکم بیاد بگه من دست دوست قد نمیکنم نه هر کسی هر کسی به حکمی غیر از حکم خدا راضی باشه از عمد حالا مثلا از هوا و هوس مثلا خداوند وقتی که این آیه را نازل کرده و من لم يحكم بما انزل فاولئک هم الكافرون، رسول زنده بود در سن رسول نبود در سن یهود بود که اگر شما یهود به حکم رسول خدا برنگردی شما چی هستی شما کافری و من لم یحکم بما انزل الله شما وظیفه از رسول الله صلی الله علیه و اگر میخواد نجات بیابید باید پیروی بکنید همونطور که امام امام تبر اینو ترجیح میده که خاص این آیه ولی که آیه عامه هر کسی راضی نباشه به حکم خدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما فلا وربك قسم میخوره پروردگار میگه ای محمد تو قسم ایمان ندارن تا اینکه تو را حاکم قرار بدن و احساس حرج در مقابل حکم نکنه پس طاغوت کسی که راضی نباشه نسبت به حکم خدا و رسولش این یک نوع از انواع طاغوته هرچند که شاید اون طاغوت گفتم شاید معصیت باشه پیروی در معصیت انسان در معصیت و گناه بیفته و شاید کفر اکبر باشه اگر از هوا و هوس باشه اون شخص در وعید عقوبت میفته در اینکه شاید روز قیامت خداوند او را عقوبت بکنه به خاطر سرپیچیش از دستورات خداوند و عدم اجرای حکم الهی اما اگر اینکه بگه که حکم خدا به درد به درد جامعه امروز نمیخوره مناسب امروز نیست حجابش ریشش نمیدونم نمازش به درد جامعه امروز نمیخوره این شخص حکم خدا اون چیزی که خدا اعلان رضایت ازش کرده اون شخص راضی نیست و راضی تو لکم الاسلام خدا اون اسلام ازش اعلان رضایت میکنه این شخص میگه نه من راضی نیستم از اون اسلام اون اسلام مال اون دوران بوده مال این دوران نیست پس این شخصی که میاد روی حرف خدا حرف میزنه خداوندی که میگه من راضیم بر اون اسلام شخصی بیاد میگه بیهجابی اسلامه این اسلام درسته صحیحه مناسب امروزه اون اسلام مناسب اون اسلام مناسب اون روز بوده مناسب امروز نیست این شخص حاکم به غیر ما انزل الله اون شخص طاغوته اون شخصی که چنین دعوتی را میده اما باید بدونید این مسئله و من حکم به غیر الله چه میخواد راضی شخصی که مطبوع باشه راضی به حکم باشه و چه اون شخصی که حکم کنه بر مردم شما فردا قاضی میشید شما فردا داعیه میشید مفتی میشید حکم از ازتون میپرسن شما باید بدونید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان القضاة ثلاثه قاضی سه نفره میخواد قاضی میگه حکم شرعی میخواد صادر بکنه یا قضاوت بین مردم میکنه القضاة ثلاثه همونطور که در سنن ابی داود با سند صحیح داریم سه تا قاضی داریم واحد فی الجنه و اثنان فی النار سه تا قاضی یکیشون بهشتی است دو تاشون جهنمیان فرجل عرف الحق فقضى به افهم الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقضى به اولیش کسی که حق را دونسته و مردم گفته این بهشتیه و اما تا جهنمی رجل عرف الحق فجار في الحق کسی حق را بدونه به حق حکم بکنه میدونیم که این چیز سنته این چیز شرع رسول الله صلی الله علیه و بیاد به غیر روش رسول الله صلی الله علیه و حکم بکنه فتوا بده قضاوت بکنه فرجل عرف الحق فجار في الحق فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار کسی جاهلانه اون اولی میدونه این حق این ناحق به ناحق حکم بکنه یه کسی نمیدونه میاد حکم میکنه برای مردم هیچی نمیدونه احکام شرعی بلد نیست میاد حکم میکنه این حاکم این دو, این دو تا شخصی که جهنمی هم با حکم قضاوتشون جهنمی یعنی عقوبت این سزای این تقبلشون بر شریعت خداوند میبینن به خاطر حکم به غیر ما انزل الله چون جاهلان حکم کردن چون با هوا و حوث حکم کردن به خاطر همین در وعید و عقوبت خداوند میفتن این دو شخص در این حد چنانچه در این حدیث اومده و من حکم بغیر ما انزل الله و دلیل قوله تعالی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله فقد استمسك و الوثقى والدليل يعني یعنی قوله این دليل بحث طاغوت که بعد اعلان براءت بکنیم. فرمودی خداوند لا اکراه في الدين اکراه در دینداری نیست در در مسلمان بودن نیست حالا شعن نزول این آیه بعضی گفتن که این آیه منسوخه به امر خداوند جهاد و بعضی دیگر گفتن که که این آیه شعن نزولش در بحث اهل کتابه لا اکراه فی که اونها اکراه نمیشن مخیرن یا جزیه بدن یا مسلمان بشن و صحیح ترین تفسیری که ما داریم در بحث لا اکراه فی بحث اینه که ما شخصی را وادار به اسلام نمی کنیم یعنی واداره که به اینکه مسلمان بشه خودش چون اسلام بحث قناعتش یک قناعت فکری هست با بینات و دلیله اینطوری نیست مثل منافقین اعلان اسلامو کردن از ترس از ترس مردم از ترس شمشیر ولی که قلبشون راضی نبود اسلام اون دینی که خداوند از من خواسته نمیتونیم کسی را اکراه بکنیم قلبش راضی بکنیم بخ... شاید بیاد نماز بکنه ولی که شاید قلبش راضی نباشه اینجا هست که خداوند میگه لا اکراه فی الدین کرهی نیست کسی مجبور نمیشه بر اسلام اسلام روی قناعت این ادله ها بود بر اسلام قد تبین الرشد من الغیب با توجه به این همه مسائلی که داشتیم راه نجات از راه راه سعادتمندی از راه شقاوت و بدبختی و هلاکت مشخص شده قد تبین الرشد من الغیب فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله کسی که کافر بشه به طاغوت این طاغوت ها طاغوت هایی که ما داشتیم از ابلیس و هر کسی که پرستیده میشه و اطاعت میشه به غیر از خداوند فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله به الله ایمان بیاره فقد استمسک بالعروه الوثقا اون شخص هست که به ریسمان اسلام و نجات چسبیده و میگه و هذا معنی لا اله الا الله این معنای لا اله الا الله هست کفر به طاغوت و یک یکتاپرستی و کفر به و فی الحدیث رأس الامر الاسلام رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وفي الحديث در حديث داریم رأس امر سر چیز سر اگر در نظر بگیریم اسلام با اگر سر نباشه دیگه اسلامی نیست با این سر که ما اسلام رو تشخیص میدیم که درست یا درست نیست و عقل میکنیم و تعقل میکنیم رأس رأس رأس امر امری که خداوند با توجه به اون پیامبران را فرستاده اسلامه اسلام و رضیت لكم الاسلام اون اسلامی که برای رسول الله و اصحابش بودن و رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و عمود دین ستون دین نمازه چون بین بین مشرک رسول الله بین رجل و بین شرک ترک الصلاة بین مشرک و بین مؤمن نمازه و اولی چیزی که روز قیامت انسان سوال میشه درباره نمازه و ذروت سنامه الجهاد فی سبیل الله ذروه سنامه بحث اینه که یکی از نشانه های اسلام مثل همونطور که شطور کوهانش یک نشانه ای هست بر شطور بودنش نشانه ای هست بر اینکه بالاخره این شطوره و یک نمادی هست برای اون نماد اسلامم چیه؟ جهاد در راه خدا پس این اسلامی هست که خداوند تشریع کرده بر ماها از توحیدش و برپاداشتن داشتن عبادت ها از جمله نماز و جهاد در راهش و صلی الله علی محمد و علی آله محمد